Arratxaldeon Euskal Irratiak eta Antxeta Irratiko entzule guztioi. Hortzeguna da, otxailaren bederatzia eta Nafarroko Azteko Albisteen errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Azken asteko albisteak errepasatzea azgain datozen egunotan eskualdean izanen ditugun kultur itzorduak ere zerrendatuko ditugu eta azkenik betiko moduan inguruko kirolarien lorpenak aipatuko ditugu baita ere. Hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera, gaurko saioari. Asteko, baztan bidasoaldean onartu duten merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana zarituko gara datozen minutuetan, eskualdeko amazazpi udalek onartu dute plan hau bertako herrietako komertzioak babesteko eta sustatzeko helburuarekin. Plan honen bertze helburuetako bat foru legea betetzea da, izan ere beharrezkoa da merkataritza plan bat edukitzea udalerri guztietan eta hau bertako irigintza planetan sartzea. Hala ere, ez da inerraz betetzen eta horren erakusle da Nafarroan soilik lau udalerrik dutela plan hau egina. Baztan bidasoaldekoa gainera intzindaria izanen da Nafarroko gobernuaren babesa, jaso duelako. Nafarroko gobernuak lehen aldiz diru laguntza bat eskini du meapa martxan paratzeko eta euneko laro finantzatuko du proiektua. Plana intzinera eramateko aurreko urtean zehar ikerketa bat egin dute eta inkesta anonimo batzuk pasatu dituzte baiarako bortzeun etxeetan eta larogei establezimenduetan. Orain datu horiek mai batzuetan aztertuko dituzte eta bertan ikusitako beharren arabera plana osatuko dute. Honen guztiaren inguruan solasteko, deine abuin gonbidatu genuen atzo gurera. Bera, lesakako kaiagorri lentzeriako jabea da, gainera bertako zerbitzuen elkarteko presidentea, eta denok bat fundazioan ere bortziretako komertzuen ordezkaria da. Beraz, berarekin izan gara eta berak kontatu digu prozesu guztionen nondik norakoak. Beraz, e, eh, deine abuin dugu hemen, e, eh, baztan bidasoaldeko merkataritza erakarpen eta antolamendurako planaren inguruan ba, itz egiteko. E, aipatu dugun bezala, lehen da aldiz e, egiten da horrelako plan bat eskualde honetan, amazazpi udalek e, bat egin dute eta onartu dute e, hemengo herrietako ba, merkataritza eta komertzioek egin nahi duten plan hori ba, ba eta aurrera eramateko horrela ez adituta hau, balbiste ba, agitzona ez, zuentzat pensatzen dut, eta bueno, ba, biziko aldiz eskualde honetan amazazpi udalek bat egitea, ba, zuentzat babes handia pensatzen dut. Bai, jo, izan da oso konten gaude, motivatuak eta olako gauzak, pues, e, hori esparatzen paratzen zute pixko bat pilak, ba, segitzeko pues, e, lanin, ez da beste gauza. E, a ber, ez da lehenengo, Nafarro maian, udal, udal badute obligazioa meak bat izateko. Ordun, e, eh, uste dut gainera, espan ez oker, lau bakarra badilela Nafarro maian. Pentsatu, ze importantzia gutxi izan du beti e, Nafar gobernurako merkataritza. Orduan, e, guk, e, bueno, hasi ginen ian deno bat bezala federazioa, e, hasi e, behar naiz igual pixko bat e, hortikan. Bai. Elkartu ginen, e, bera lesaka, donesteve eta talizondo, eta bastan, esateko. Eta e, elkartu ginen baindarra gehiago izateko. Adibidez, lehenengo mamuat eta ederran genuna zen gune komertzialak. E, eta berriro ginen dena bakotxa bererrigin, pues hori borrokan eta gaizki gainera, udalakin, beti aserre, beti hor, pues, e, promotoriak etortzen ziren, jo, e, Nazional 121 hemen izan eta pues, oso goxua zen ba, e, promotoria ba, pues, e, lurraldeotan paratzeko gune komertzialak. Eta beti alegazioia, rekursota, pues, hori errandutela ez. Bueno, orduan elkartu ginen, eta, bueno, pasatu dire ja, pues, pensatu, bi mila lautan hasi ginen, fiskot lan bat, e, bueno, elkarlan egiten, eta, bueno, izan dugu e, okazioa bat, ba, hau ikusita, e, obligazioa zela udalan aldetik izateko, ba, etor ginen, e, bueno, lesaka udalera, eta planteatu genun, aber nola ikusten zuten, ba, igual, e, hau martxan paratzia, eta merkego atetzeko gainera udalari, eta zau badu bere kostua, ba, egitea orduan e, eh, baiaren mailan. Ongi ikusizun, orduan e, eh, alkatea e, eta e, inzuna zen konbekatu. Baiaren udalin guztiari, zedenan bitartez, eta ze ere eskerrak eman bihartza jo zedena gara lureri, garapen agentzia bada, e, guria, hemengoa, eta bera hindu e, pues, koordinatzeko lan hori bueno, bere gain egondu da. Bale? Eta e, bueno, ikusita bazela borondate politikoa hori zela oso importantia, ba, joan ginen Nafar gobernora eta han soldaztu genuen konsejerakin eta eta ikusi zuten pues, posible zela diru laguntza bat ateri e, etzela inoiz egin e, Nafarran eta orduan e, diru laguntza gainera ehuneko laro gehiago izan da eta MEAP e, baiaren mailan egiteko. MEAP eh, da, bueno, e, merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana. Hori da onartu duguna. Eta hori zertako da? Ba, e, hori helburua du, ba, erabi, oza, merkataritza erabilera antolatzeko, arautzeko eta sustatzeko. Hori da. Orduan, pensatu ze importantea den guretzat, hau dena ja, izatea ja, pues hori, e, arautzea izatea, e, eta hori egindu, egingo dula gainera da, ez bakarera enteratu baita ere, babestu, babestu gore gure eredua. Osea, hau ez da bakarraten jo, egune komertziala, ez kentzen du e, lanpostu ba, e, denda txikila, ez da, ez da hori bakarra ez da hemen bakarra e, e, diru asuntua, ekonomia asuntua. Hau da, non nahi dugu, non bizi garen. Segitu behar dugu hemen bizitzen, ni jubiltuta, nahi dut nire herrian segitu bizitzen. Eta ni bezala, gaztik nola gelditu behar dire herritan bizitzen edo lan egiten, espada zerbitziorik, espada dendarik, espada. Bihar dugun mantendu, eta beti da, retataila berdina. Ez, jo, beti ari izate egiten, jo, e, erriak argilakin edo herria bizilak, eta eskiala da. Da, eredu, eredu bat erritikina, eta izan dugu suertia, legislatura honetan, baiareko udalak, pues ez bakarra autoskunderako, baizik eta konsekuentiak izan dire, Eta nahi dute, pues bai, pues guazen denak antzinera. Eta e, eh, bestaldetik kan oso importanti izan da guretzat, e, bueno, ikusi da, ez, e, publiko eta pribatua, borondatekin, egiten aldela lana eta gainera biraz emaitzakin. Horregatik gaude oso, oso konten eta oso motivatuak. Eta hau ez da, E, Asi ez, osea, emendikan altzin ere badugu kriston lana, minon gaude bakarrik, denok batera joanen gara, eta gero, bueno, hor egin duena e, ikerketa merkataritza nabaiarena, izan da ikertalde konsultorak, eta hor eman digu datu batzuk, oso oso importantziak, importantiak eguk eh, adibidez, manek igun zen jendia joaten zela adibidez, eh? pues, gune komerzialetara, eta bar, bueno, pues, erran digu, bueno, pues, e, eh, bortziriak indute zatitu, ez? E, bastan alde batetik kan, malerreka eta bortziriak. Bueno, pues, badakigu igu joaten dela gehiago iruñara. Orduan, di, distantzia gehiago da, komunikazioen maila ez dugu haundila autobusakin eta, eta e, ordu nor porzentaia da txikigua joaten dena. Adibidez, lezakatikan edo bortziritikan, gipuzkoara, irun, e, bueno, garbera eta odenak egune komerzaleak e, era, joaten da, asko zez jende gehiago. Minon, bueno, bada jendia baita ere gelditzen dena herriin. Eta gero bestaldetik kan hor internet baita ere, pues zen bai jendia, bueno, induten kestak anonimoak, orduan, importante dire datuak, Zertaz din dia, bueno, solastu du, pues, pensatzen dugu libertade gehiokit. Eta hori ikusten da, interneten eh, gola baita ere hor, pues, kriston fuga ez er, errateko. Eta bueno, hori da, a ber, e, eh, abitu kaldatu dire, konsumo ez da berdina, ordu egin behar dugu baita ere den daritik behar duguna da pixkot adaptatu egore horreri. Eta horretaz ari gara, ari gara alde batetikan, e, txartelak lan egiten, egin duguna bat baiarena, giltzaria dule izena eta joaten da aitzongi. E, bueno, demostratu da, e, nodaramagu no dara magu, saspi urte bat edo la txartelonekin. Gero, bestaldetik, interneten badela hor e, irtera bat, bueno, pues egin behar dugu, egin dugu marketplace bat, dendakik iantzat, top-topa, eta naiz eta hemen goien dien, guruko jendia, ez erosi hortikan, bai ikusten dute hor eta gero etortzen dire dendara. Ordun da eh, erakusle bat, e, erakusleio e, eh, virtuala duguna, ba fisikoa denda eta gero duzu beste bat hori. Eta bueno, eh, hirugarrena zen hau, ez pauso eman e, eta ez hau ja epe motzarako baizik eta luzerako. Eta hau izan da, ba bueno, pues hori arautu behar dire eh irigintzako planak, hori ja bakarrik ezin dugu guk egin, hori behar dugu, pues, claro, administrazioa publikoa, udala, eh, udalan gain daude, eta, bueno, solastuta terraten dizute. Konsekuente izan dire, euren e, eh, autoeskundeko programakin, bueno, por fin, ez, azkenin, eta, eh, bueno, eta, e, ate da, hau, ezke gaudea izkonten horregatikan. Aipatu duzu orain, e, bueno, elburuetako bat dela e, zuen komertzioak eta hemen eskualdeko merkataritza e, babestea eta sustatzea, bai. eta bertze alde batetik ere, bueno, ba, legezko helburu bat, ez? Aipatu duzu zertxo bat, bino, amazazpi, bimieta bat foru legea e, ba, aurrera eramatea edo, bueno, ba, martxan jartzea, ez? Hor, e, gauza da, e, bueno, ba, merkataritza irigintza plan batean e, sartzea aipatu duzu ba legeak Eh, erraten du udalek merkataritza plan bat eduki behar dutela bai. eta bueno ba hori izan da zuentzat helburua batez ere ba, irigintzan sartzea, ez bakarrik e, komertzioak sustatzea, jendeari erratea ez, e, ona etortzea eta hemen konsumitzea herrian bertan, baizik eta plan baten barrenean sartzea eta zuek ere, bueno, ba, irigintza plan horretan sartzea eta zuen lekua edukitzea. Kontutan hartzia merkataritzari. Eh? Zertaz, azken finin, e, ez da bakarra merkataritza da, zerbitzua baita ematen duguna. Eta hori gabe, herria akabo. Eta, e, bai, gainera, erramiazu gauz bat, e, mea panoetan, ez da bakarra erran behar, zenban metro karatu bi, e, behar duzu, ez dakiz, zer establetzen paratzeko edo ez. Baita ere, e, soldaztu behar da, irigintza e, merkataritzena. Mm. Nei erran, pues izatea, pues, e, e, pues izatea parkinak, izatea e, baita ere banku jendien txertzeko, izatea e, bizikleta paratzeko, osea, eskartzen du dena ez da bakarra, pues zenbat, zenbat denda behar diren, ze beharra duen bak, eh, herri bakotxa. Pues herri bakotxan, e, a ber, dena dugu eh, eredu berdina, bion ez dugu behar dena gauz berdina, baizik eta herri batzutan badireia e, zerbitzu batzuk, beste herrian ez direla. Orduan orain, e, herri bakotxan, hori, eh, bueno, hau, pasatuko da plenotikan, indutena, eta horren sortzen dire maiak. Mhm eta merkataritzan maila baiarena, generala, bizkot, eta hor bai e, inbiar, dute, dugu lana, hau e, poliki poliki antzinera eramateko. Horretako konsultoranek bakarra eztu eginen egin enkestak, egin du enkesta, egin du diagnostiko bat, eta e, ja paratu dute baitare ardatza batzuk eta bada agenda bat, egutegi bat, eta hori poliki poliki denoken arte ba, antzinera emateko e, zera. Eh, me aplica. Hori da, ze, oe, aipatu duzu gainera, e, hau ez dela hasi bertzerik egin, eta basteko, eta, bueno, ba, pixka bat, irudi bat egiteko, ez, e, baliarako egoera edo komertzio merkataritzaren egoerari buruz, inkesta batzuk egin dituzte, eta bertan, ba, datu batzuk atera izanen dire, eta pentsatzen dut, ondorio horiei begire egin beharko duzuela orain lan, ez dakit badiren ondorio zehatz batzuk, edo zerbait atentzio eman dizuena, edo nonbait ba e, hor erreparatu nahi duzuela eh hemendik aintzinera ba plan hortan lan egiteko pentsatzen dut bueno ba gero aipatu dituzun maietan eta hau dena mai gainean ez e, jarriko dela e, ez dakit daturen bat hor duzun ba, ba hori da atentzioa eman dizuen pixka bat edo horrelako bueno Ba, irudi bat, ez, e, egiteko zein den batez ere egoera. Epatu zu pixka bat, ba, emengo jendea e, irun aldera joaten dela, eta agian ez, e, hor gabezia batzuk daude nola errateko eskualdean? Pues bai, ez da bakarra, e, gabezia baita ere, pues, e, izaten alda e, aukeran, ez, baita ere, ze eskaintzen da. Haber, ritiki batean, e, igual gaude pixko bat, e, bueno, badaden, badira dentikan, minon, espezializatzen zara. Bai. Zu joaten bazara, gune komerzale batera, han baduzu, dentikan, minon, behiratu behar dugu baita ere e, gauz gehiago. Osea, gero, e, bakotza e, e, gastatu behar du dino nahi duen tokillin. Minon gu pensatzen dugu, ja badirela bastante, osea, nahiko badugu, une komerziala badire. Mhm. Osea, baldin badugu hori ale batetik nahi duenari joateko, baldin badu ja ofertari, bai. pues mantendu behar dugu herriak. Mhm. Eh? Mantentzeko herriak, eh, dugu pixko bat eh, onerikin, Eh, ez dakit nola erran. Oso importantia da, eh, plana hau, zeta azken finin hor baitare jakin dugu eh, zenbat e, lokala daude itxiak. Badakigu e, euneko berrogeia garela e, berrogeita maboz urte baino zarraguk. Hori zen nahi erran, espada relebo generazionala, porzentai hori da oso ondila. Eta hemen dikana, urtera, porzentai hori e, igo behar da bastante batzuk jubiltuko gara, eta beste batzuk egongo dire ormugan. Mhm. Prestatu behar dugu gure herriak, bai. ez, e, ez dakit nola, prestatu behar dugu, eta gure eskuan dago, baldin badugu dato hauek, probestu behar dugu. Mhm. Eta hortan gaude, eta gero datu badire, pues, e, bai, pues, e, zen baien dia, e, joaten de, pues, erran dizut, ez, pues, e, bueno, bastantikan gutxi goatetzen dire eta malerreka eta batez ere bortziritikan pues, gehiago. E, zertan e, gastatzen dute dirua gainera, pues, ate da drogerian, e, bueno, gastatzen dela gehiago erritikan kanpo, elikadura herrian barne, modan, hortxe, hortxe, moda, igual gehiago interneten. E, badire datu batzuk egin direla, bueno, enkuesta dire, jantzun egin dire bosteun etxe bizitzatera eta larogei establezimientuak e, eh, inkestatu zuten. Ordan ni dut, bueno, nahiko nahiko ongi dagoela, osea, bai. estadistikak atetzen diren, nik uste fiatu behar garela, nahiko fidergarria direla. Eta ez dakit zer, gai, zer dato gehiok eman, eta bueno, ez dakit gainera horrela behiratu gabe. Minio nik uste dute, eh, bueno, bat osatze gina zen, gure bezorek ematen zigun, sortzi bat, notan. Orduan eten zu, ospaz, pues ez garela horren gaizki egiten gauzak. Ordu gehiago igual izan behar da, a ber, bakotxa gure zerbitzion, e, eh, saiatzen gara gure dendatan zerbitzu ematen. Eta hori da denda txikiak, ja, pensatu gukari gara baita ere bizilagunari e, jasotzen Amazonen heldu den kaja. Osea, nahi zuterran, zerbitzua e, da, herri txikitan batez ere. Orduan, hau dena da, e, ez dakit, elkarlan bat izugarri eginda, eta inbiarko dugu. Zortzi bat duzue zuen zerbitzuko nota bezala ez, bezeroek zuei ematen dizuena, eta hori azpimarragarria da, batez ere, ba, noski zuek ematen duzuen zerbitzua, eta ipatu duzu, ez da gune komertzial bateko denda batean ez, ematen den bera, zuek hemen herria ezagutzen duzue, jendea ezagutzen duzu, duzue, eta ez dituzue gauzak bakarrik saltzen, baizik eta zerbitzu bat ematen duzuen noski, eta herria bizirik mantentzen duzue, eta hori nik uste ez, eh, argi eduki behar dugula, ba, zuek, komertzioek, eh, herria bizirik mantetze duzuela, zeze garrantzitsua den, e, aukera edukitzea herritarrak ba, bertan bizitzeko eta bertan dena egiteko e, ez bihurtzea ez gure herriak ba, lo egiteko e, leku bat soilik. Hori da, zuk erran duzu, aitzongi dena. Horrela da. Eta gainera, a ber, erraten zu, e, eh, a ber, atentzio ez da berdina, zu joaten zara gune komertzial batera eta zara txartelaren zenbakia. Hemen ez, hemen zara gure bizilaguna. laguna. Bai. gure bezore dere gure bizilaguna. bigarren solariona, e, aurrekoa, ez dakin horren alaba, ez dakin hemen egutzen gara. Oza, nahi zutarran, e, ez, ez, ez du, zerbitz ez du, vamos, eh, imposibil, ez, ez zinda komparatu ezin da konparatu. Badirela beste gauzak, bai, aukera gehiago baduzula beste, pues bai, eta minan abe, ze bihar duzu, eta gainera, biharra baldin baduzu joateko olako zeratara, badire. Mhm. Ordun saiatu behar gara guria mantentzia. Izatea relebo generazionala, gaztia gelditza gure herritan bizitzen. Horretako lan egin behar dute baita ere. Oso importantia da, eh, e, eta segitzen eta pesada izango naiz mion elkartasun lana. Hori da oso importantia eta gainera probestu behar dut. Badire denda unitz eta zerbitzu unitz ez direla elkarte batean sartu, sartu mesedez. Sartu zertaz denok beharra dugu eta gainera egiten ari den lana eta emaitza hau denontza dire. Orduan, batzutan joe, kan, zetaz, seguro nago, diru aldetik ez dela, zertaz, gure kuotak izaten dire oso txikiak. Ez, ez deno baten, barne, nahi zutera, irun, ondar berrenterin, endaian bertan, nahi zutera, no, osea, e, elkartasuna oso importantio da. E, badakarrik ezin du, behar duzu ondokti. Hmm. Eta gero eta gehiago, baldin bagara, gauza gehiago sortzen ari. Gainera, administrazio publikokin e, lan egiteko solasteko ere, edo joan eskatzera zerbait, gero gehi izango duzu, langil, e, eh, beste lagunakin bai, joaten bai. bazara, zu bakarri bainon. Orduan, e, elkartasuna asoziazionismo, oza, da oso importantia. Eta, bira, e, hemen deno baten lau herritiki, e, elkartuta eta azkenin bira e, duzu gelditzen dire e, proiektu batzuk kaltegarriak e, herriantzako. E, atetzen dugu txartela fidelizazioa txartela. Den gaude, marke baten sartu top-topa, bakarra denda txikientzako e, orainin behar dugu feria bat, e, baiareko feria, feria desto, don esteben, e, asteburu batean, e, lehenengo, martxoako lehenengo asteburuan, laba eta bortzan. E, bueno, don estebeko probestu behar dut. Eta e, gauz gehiateko direla, hau oso importantea, mea, hau antzinera, bueno, hau ja martxan paratzeko. Pues begira, hau balio balio beste herriari baitare, ba, pues hori, iniziatiba hauek e, segitzeko, pues primeran, gu benpin poliki poliki hori nahi dugu, gure helburua da, e, herria mantentzea biziak, eta, eta gu jubiltzea baita ere, gure herriin egotea lasai, zerbitzukin eta dendak Ederki, bueno, hemendik aintzinera, e, lan haunitz gelditzen zaizue oraindik egiteko, eta, bueno, lehen biziko urratxak dire, e, sortu behar diren maiak, ez? Ba, plan hau e, egi bihurtzeko ez, eta plan hau aintzinera eramateko. E, hemen lesakan, bereziki, uste dut, baliara maian ere egin behar dela bertze bai. mai bat, baina hemen e, gero herrietan ere, eta hemen bai. bereziki, ba, datorren astelenean, otxailaren amairuan izanen da lehen bilera, eta, bueno, hor komertzio guztik, gonen zare datu hauek ez, pensatzen dut, ba, aztertu, e, poliki eta ongi, eta horren arabera, ba, ikusi zein izanen den, e, zuentzat, ba, plan hobena, ez? Bai. E, hor, e, gombidatuak zaudete, batez ere, ba, hemengo komertziok jabeak, ez? bai, claro, mm e, -hmm. joanen da lesakako zerbitzen elkartea, eta gainera, espadire baitare den da sartuak e, elkartean, joaten aldire, eh? baldin badute, zerbitzio bat ematen badute, edo denda bat baldin badute, horretako dago. Gainera hemen lezakan e, elkartu behar da turismo eta komertzion maiak. Orduan, e, bueno, pues, pixko bat operatibogo izateko, eta azken fin, turismo eta komertzio dago lotua, ostalaritzakin ere, eh? noski, ostalaritzare bai. Orduan, pensatzen dut lan polita egiten aldela, bai. Mhm. Eberki, ba, bueno, deine, mila esker guri hau dena kontatzeagatik eta, bueno, ba, zorte hon, e, eh, lana gelditzen zaizue zinetik, baina seguro ongi e, ateratzen dela dena, noski beti ba, besarekin, ba, lortu duzue eta eta hori garrantzitsua da ez bakarra izu gaipatu duzu bezala, zuentzat komertzioa baizik eta guretzat herritarrentzat ere, ez? E, guk hemen leku eroso bat edukitzeko bizitzeko gure herrietan. Ba, mila esker gogoratuko dugu donestemen aipatu duzu, ba, e, horrelako azoka bat egin behar duzuela, ez? E, martxoaren lehendabiziko asteburuan eta hor ere, ba baliara guztiko komertzioak egonen zarete eta zuek zuek ezagutzeko ere aukera izanen da, ba ondoko jendearentzat eta ondoko eskualde guztientzat ere. Beraz, bueno, ba mila esker deine eta eta zorte on izanen gara. Jo, pues eskerrik asko zueri, batez ere ahotsa gatik. gaientzen den eritasuna zinegi zu, gu ez garela inoizariko kulturari ere tarte eginen diogu orain, literatura geraldeak ekimerenaren barrenean hainbat solasaldi izanen dira eskualdean, Euskaraz irakurtzeko ohitura eta zaletasuna zabaltzea, herritarren Euskarazko kultur kontsumoa indartzea, Euskal liburu indartzea, liburutegi publikoen erabilera bultzatzea eta esperientzia literarioak konpartitzea da literatura geraldiak programaren helburua udalak, Bortziretako Euskara Mankomunitateak, Nafarroko Iparraldeko Euskara Mankomunitateak eta Sakanako Mankomunitateak antolatu dute programa bigarren urtez segidan, eta mabisaio antolatu dituzte aurtengo udaberrirako eta udazkenerako. Amabi ekitaldi horietatik, sei gure eskualdean, izanen dira. Hiruekintza mota izanen dira gainera, itzaldiak, literatura solasaldiak eta lantegiak. Literatura solasaldien barrenean, apirilaren hogeita zazpian, hortzegunan ere Ibarzabalen bar gloria liburuaren inguruko solasaldia izanen da, arantzako liburutegian arratsaldeko bortzetan. Itzaldiei dagokionez, bapirilaren ba, emeretzian, asteazkena irakurbide feministak euskal literaturan solasaldia izanen da iratxe retolazarekin, eleizondoko liburutegian arratsaldeko seietan. Apirilaren hogeita batean berriz, hortzirala egoerak eta liburuak solasalde izanen da Joseba Sarrion handiarekin berako liburutegian arratsaleko seietan baita ere. Eta azkenik, apirilaren hogeita seian, azteazkenean idazleen gorputzak solasaldia izanen da Eider Rodriguezekin Elizondoko liburutegian arratsaleko seietan. Azkenik, lantegiei dagokienez, ba, apirilaren batean larun bata nola iruzkindu liburu bat ikastaroa emanen du Mikel Aierbek lesakako arrano elkartean goizeko amarretan. Eta apirilaren emeretzean berriz, asteazkena idazketa tailerra izanen da Jolanda Rietarekin, arratsaldeko seiterdietan, leitzako liburutegian. Asteburu honetan berriz bertze itzordu bat izanen da beran Arat taldearen kontzertua izanen baita hortziralean. Ibai gogortza musikari beratarraren proiektu musikala da Arat eta bihar aurkeztuko du herrian kataku ostatuan nain zuzen ere gaueko amarretan. Gogortzak oholtzan lagun izanen ditu inigo teletxea beratarra basuan eta matin arbelaitz lesakarra baterian. Bertze aldetik, inauteriak ditugu eskualdeko zenbait herrietan oraindik, bihartik hasita ikantzin, ospatuko dira bertzeak bertze inauteriak. Hortzirale eta larun batean, beste izanen da nagusi herrian eta urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Asteko bihar goizeko amarretatik aintzinera mozorroak etxez etxeskean ibiliko dira egun guztian zehar herriko txokoak eta zaun frain eta sarrola auzoak dantza, musika eta humorearekin alaitzen. Arratsalean aurrentzako jokoak eta merienda izanen dira guraso elkarteak antolatuta eta arratsean berriz eskean aritu direnak afaria izanen dute biltokin. Larun batean berriz, goizeko zortzietan mozorroak eskean, abiatuko dira errikoetxe eta baserrietara trikitixe eta panderoaz lagunduak. Eguerdian aurreta helduentzako bazkari izanen da biltokin, guraso elkarteak antolatuta berriz ere, eta ondotik dantzalde izanen da frontoian DJ endararen eskutik. Azkenik, karratxean, eskean aritu direnak, ba, afari izan edute berriz ere, biltokin. Kirolari ere tarte ginen diogu azkenik, asteko pilotan ados elkartearen binakako pilota txapelketako jardunaldi dotorea jokatu zuten pasaden asteburuan. Hortziralean altxasun, larun batean izurtzan eta igandean antzuolan jokatu zituzten partidak. Ados pilota elkarteak antolatutako eskuzbinakako pilota etxapelketako hainbat partida jokatu zituzten pasaden asteburuan. Hortziralean altxasun, larumatean izurtzan eta iganden antzuolan jokatu zituzten partidak eta guztietan izan ziren eskualdeko pilotariak. Hortziralean altxasuko burunda pilotalekoan jokatutako jaialdiko lehen partidan, naroa etxekolonea zubietarrak eta Mujikak, hogeita bi eta amabortzira bazizieten irantzu etxe beste, beratarrari eta kapellani. Bigarrenean berriz, goiuri zabaleta leitzarrak eta girrek eta bieta mazazpira bazizieten Ruiz de Infante eta Orbegozori. Larun batean izurtzan emaitza txarragoak izan zituzten eskualdeko pilotariek. Etxe beste beratarrak eta kapelanek emezortzi eta hogeita bi galdu zuten alaregia eta mendibururen kontra eta ruiz de infantek eta orbegozoko hogeita bi eta emezortzi irabazizieten etxe kolonea zubietarrari eta mujikari. Igande goizan azkenik, antzuolan, promozio mailako partidan, gordon eta oskozek, hogeita bi eta mazazpi irabazizieten ibarrola eta insaustiri, eta lehen mailakoan berriz, jera iturriaga leitzarrak eta galeanok erraz irabazizieten arrieta eta zabalari, hogeita bi eta sei. Malerrekako pilota txapelketako finalista guztiak ere zein izanen diren erabaki da. Infantil, kadete eta juvenil mailako finalerdiak jokatu ondotik, otxailaren emezortziko finaleko protagonista guztiak ezagunak dira. Donestebeko erreka elkarteak hogeita bat garren urte zantolatutako eskuzbinakako pilota txapelketako juvenil, kadete eta infantil mailako finalerdeak jokatu zituzten pasaden igande goizean Donestebeko eskurra pilota lekuan. Honela, otxailaren emezortzian leku berean jokatuko diren finalista guztiak zein izanen diren ezagunda. Juveniletan, sagardia eta apestegiak galdu egin zuten amabieta emezortzi Sánchez eta gestaren kontra, eta sarasibar eta santestebanek berriz irabazi egin zuten emezortzi eta lau ibarluzea eta goibururen kontra. Gaztetxoetan, nazabaleta artetxeek bederatzi, ramirez eta meabek emezortzi, eta iguak eta Castro Kamairu salaberriak eta salaberriak emezortzi. Azkenik, motiko infantiletan, etxabarri eta lantzak galdo egin zuten munduat eta landaren kontra, mabieta emezortzi, eta etxanizek eta suagak aldiz, irabazi, emezortzi eta sortzi paraguaio eta 8 antezanaren kontra. Gisa honetara, otxailaren emezortzian donezueko ezkurra pilotalekuan jokatuko diren finaletako protagonista guztiak ezagun dira. Benjaminetan, goineta, zubieta, mauleon eta riparen kontra arituko dira. Alebinetan, teietxe eta igoa, arrieta eta etxagaraien kontra. Infantiletan, munduat eta landa, etxaniz eta arsuagaren kontra. Kadeteetan, Ramirez eta Meabe, salaberri eta salaberriaren kontra. Juvenilietan, Sánchez eta Agesta, sarasibarreta, santestebanen kontra. Seniorretan, Lakabeta Peñalber, Oyer eta Erleren kontra, eta azkenik elite maian, Beñata Pesetxea eta Lizeaga, Ugaitz Elizalde eta Iruritaren kontra. Jamento.com Erremontean, nansaren kontra galduta, Masters txapelketatik kanpo gelditu da ezkurra bigarrena. Barren etxea laugarrenak eta ansa bigarrenak jokatuko dute, otxailaren emezortziko finala. Josetxo Ezkurra bigarrenak amazazpi eta hogeita mar galdu zuen larun batean galarretan ansa bigarrenaren kontra eta beraz finalerako sailkatzeko aukerarik gabe gelditu da Donezte Barra. Oraindik ansa bigarrena eta barren etxala ugarren aritzekoak dira larun bat honetan finalerdietako ligaiskako ondarreko partidan, baina otxailaren emezortziko finalean ere beraiek izanen dira. Josetxo Ezkurrak azpirozi irabazizion ligaiskan sartzeko, baina joan den astean barren etxaren kontra doidoi galdu eta larun batean ansaren kontra ere galdu ondotik finaletik kanpo gelditu da. Bertzalde, laxo alkarteko iturregi eta sagase iruritarrek irabazi duten Nafarroko klubarteko erremonte txapelketa. Laxo alkarteko xuban iturregi eta jon sagase eta iruritarrek irabazi duten Nafarroko lemailako klubarteko erremonte txapelketa. Larun batean, Iruñeko labriten jokatutako finalean, hogeita mabortz eta hogeita bat irabazizieten agoizko oseseta baztani. Oses eta baztan ziren azken txapeldunak baina iturregi eta sagaseta nagusi izan ziren finalean. Sagaseta ongi bilitzen sakean eta intzineko kuadroetan iturregik ongi bilatu zuen pilota tantoa bukatzeko. Hasieratik bukaerara nagusi izan ziren lasoa elkartekoak. Dena den, lau erremontistek maila bikainan daudela erakutsi zuten eta abudo erremonte enpresarekin debutatzekoak dira, erremonte fundazioarekin sinatutako hitzarmenari esker. Bigarren mailako finalean Nagoizko Goiak eta Insaustik mabortze eta 26 irabazi zieten Betionak taldeko garzes bigarrenari eta Sanduari. Sokatiran, beti gazteko seireun kiloko mutilak ere indartxu hasi dira Euskal Herriko txapelketan. Kategoria honetako lehen jardunaldiko tiraldi guztiak irabazi zituzten pasaden larumatean eran nion, eta maiurreren bosgarren izan zen. Seireun da larogei eta seireun da berrogei kiloko txapelak jantzi ondotik Euskal Herriko goma gaineko sokatira txapelketako seireun kiloko kategorian ere bide beretik hasi dira beti gazteko mutilak. Larumatean eran jokatu zuten kategoria honetako lehen jardunaldia eta tiraldi guztietan nagus izan ziren ziren lesakarrak amar puntu eskuratuta. Beti gazteren ondotik sailkatu ziren goierri bederatzi punturekin, japurrak zortzi punturekin, gaztedi zazpi punturekin, abadino sei punturekin, amaiur bortz punturekin, txantrea lau punturekin, zuraide iru punturekin, ibarra bi punturekin eta antxoain puntu bakarrarekin. Kategoria honetako bigarren jardunalde otsailaren amabian hau da honetan jokatuko dute Abadinon eta otsailaren 18an Berangon jokatuko dute finala. Honen aintzinetik larun bat honetan beti gazteko neskak ere 800 kiloko kategoriako lehen jardunaldia jokatuko dute Abadinon. Beraz, e, 18 berriz ere hauek e, finalare jokatuko dute eta bueno, ba Berangon ere izanen da final hori otsailaren 18an bezala larun bata arratsaldeko bortzetan. Eta azkenik txirrindularitzan, eneit bertiz sunbildarrak garaipen handia lortu du platja daroko nazioarteko mendibizikleta proban. Junior Maian larun bateko eta igandeko uzi probak irabazi zituen sailkapen orokorrean ere nagusitzeko. Joan urtean Junior Maian mendi Nafarroko eta Euskadiko txapeldun izan zen eneit bertiz APZ-etxea atea baik taldearekin. Aurten, uzi taldea den saltoki konor taldearekin hasi da ezinobe gainera. Asteburuan, Kataluniako Playa Daron jokatutako Bolkat Playa Daro uzi proban, garaile suertatu zen bertiz, junior mailan larun bateko nahi zigandeko proetan nagusitu ondotik. Aipagarria da, kategoria guztietako berreun txerrendulari baino gehiagoren artean amalaugarren izan zela eneit bertiz. Larun bateko lehen etapan, ordu bete, berrogeita bat minutu eta berrogeita mabortz segundu behar izan zituen bertizek proba irabazteko. Sprint estua nagusitu zitzaion uze gradinan taldeko Julien Emon Frantziarrari. Ia minutuko aldea, terazioten irugarren izan zen Matiz Van Kerkov Belgiarrari. Igandeko bigarren etapan ere junior mailan garaile izan zen Eneit Bertiz eta mabigarren demorarik onena egin zuen gainera. Oraingoan, ordueten berrogeita mar minutu eta zazpi segundu behar izan zituen. Zazpi segundoko aldea aterazion IKHP taldeko Nils Johansson suediarrari eta minutu batekoa BR National Team taldeko Nikolas Konegni, estatu batuarrari. Bi egunetako denborak batuta noski junior mailan garaile suertatu zen eneit bertiz, iru ordu, hogeita amaika minutu eta berrogeita emezortzi segundu batuz. Konekni bigarren izan zen eta Artsport Unica Factory Team taldeko Paul Ferran Kataluniarra irugarren. Bertzalde eta hau bai bukatzeko, ba, bikain hasi dute denboraldia lesakatrialeku xuri portuk eta Xavier Balberdek. Biek dagokiona baino kategoria bat gotiago arituaren igandean lizarran portu irugarren izan zen eta Balberde laugarren. Trialde moraldi berriko lehenproba proba izan zuten otxalearen bortzean igandean lizarran eta lesakatrial taldeko txirrindulariek lan bikain egin zuten. Bai usuri portu baita Xavier Balberde ere, adinez dagokiena baino kategoria bat gotiago aritu ziren, baina Baina hala ere, emaitza bikainak eskuratu zituzten, usuri portuk bederatzi urterekin podiumera igotzea lortu zuen irugarren postua eskuratu baitzuen alebin misto kategorian. Xavier Balberde berriz laugarren izan zen junior kategorian amala urte bertzerik ez dituela. hause izan da guztia gaurkoz izaki gardenak taldearen bertzekantu batekin utziko zaituztet orain. Ongi zan!